Bu elchilarga faqat bir dinni vahiysi bilan tushirdi. Bu din islom dini. Inna dina indallohil islom. Allohni huzuridagi din faqat islom dinidir. Odam alayhissalom olib kelgan din sanoqlik kishilarga o'zlarining davrlaridagi sanoqli kishilarga olib kelgan din islom dini edi. Go'yoki bashariyat avvalgi davrida go'daklik bosqichida bo'lganligi bilan umum bashariyatni go'daklik bosqichida deb e'tibor qilsak ularning aql va idroklarga muvofiq bo'lgan shaklini jo'natgan muhammad alayhissalom davrida bashariyat go'yoki insonning kamolot yoshiga yetgandek kamol topgan va bu islom ham kamol topdi al-yawma akmaltu lakum dinakum va atmamtu alaykum ni'mati bugun dininglarni sizlarga komil qildim deydi alloh taolo demak shu kamol rasululloh sollallohu alayhi vasallamga davrda kamol topdi va shu kamol topganligi bo'yicha qiyomatgacha boqiy qoldi alloh subhanahu va taolo yerga o'zi merosxo'r bo'lguncha bu islom dini komil suratda boqiy qoladi payg'ambarlar insonlarga nima dedi ya ayyuhannas kulu la ilaha illalloh ey odamlar la ilaha illalloh deyglar deb shu dinni o'rgatdi la ilaha illalloh bizning dinimizni asosi balki dinimizni asosiy bir rukni va komil rukni ya'ni Allohdan boshqa ma'budni inkor qilish, faqat Allohni ma'budligini isbot qilish. Ham boshqa ma'budotlarni inkor qilish va Allohning yagona ma'bud ekanligini isbot qilishlikni o'z ichiga oladi. Shuning uchun ham bo'lsa kerak, Suyon ibn Uyayna rahimahulloh aytgan ekanlarki, ما أنعم الله عز وجل على العباد نعمة أفضل من أن عرفهم أن لا إله إلا الله alloh subhanahu va taolo bandalarga la ilaha illallohni tanib tanib qo'yishligidan ko'ra katta ne'matni bermadi agar bir kishi la ilaha illalloh kalimasini tanishlik ne'matiga sazovor bo'lgan bo'lsa eng katta ne'mat egasi bo'ldi shu odam chunki la ilaha illalloh kalimasini tanishlik bilan olloh bashariyatni qaytargan narsalarning eng kattasi shirkdan ozod bo'ladi va la ilaha illalloh kalimasini kim aytsa shahodat bersa jannatga dohil bo'ladi degan mukofotga sazovor bo'ladi shuning uchun ham biz la ilaha illalloh kalimasini bilishlikka juda ma'murmizki o'tgan darslarimiz ko'pi mana shu narsani o'z ichiga oldi shu bilan birga biz bilishligimiz shu kalima asosida bilishligimiz zarur bo'lgan <clears throat> masalalarning to'rttasi Birinchi ilmdir. Ilm Allohni tanish, Allohning payg'ambari Muhammad alayhissalomni tanish va i islomni dalillar bilan tanishlikni o'z ichiga oladi. Ikkinchi masala bizni boshqa millatlardan ilmimizning farqi shuki amal qilishlik bilan farq qiladi ilm ham albatta farq qiladi ollohni tanish boshqalar hamma narsani ilmini harakat qilgani bilan bu ilmning asosiy markazi bo'lgan yaratuvchi olloh subhanahu va taolodan bebahra bo'lib yashaydi ya'ni ilmning alifbosini bilmagan holatda ilm daryosiga kirmoqchi bo'ladi yaratuvchi bo'lgan zotni tanimaydi o'zining sig'inadigan ma'budini tanimaydi shu ma'budi tarafidan bo'lgan elchini tanimaydi va jo'natilingan o'zining mukarram bo'lgan ne'mati islomni tanimasdan yashaydi islomning asli ma'nosi o'zi bo'ysunish shunga amal qilishlik bilan aytib o'tganimizdek farq qilamiz ikkinchi narsa amaldir birodarlar uchinchisi ilm amal va shu ilmga chaqirishlik va amalga chaqirishlikdir to'rtinchisi biz buni aniq bilib olishimiz kerak bu shariat ilmiga amal qilish va chaqirishlik yo'lida ko'p ozorlar yetishligini aniq bilmoqligimiz kerak va buni farzandlarimizni yoshligi vaqtidagina bunga ogohlantirib qo'ymoqligimiz kerak xuddi luqmonul hakim o'zining farzandiga ogohlantirgandek يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور إيه aziz o'g'lim dedilar luqmonul hakim mana sura luqmonda bizga bayon qilinyapti namozni barpo qiling va ma'ruf ishlarga buyuring munkardan qaytaring va bu yo'ldagi qiyinchilikka sabr qiling dedi namoz o'qisangiz ma'rufga buyursangiz munkardan qaytarsangiz kam bo'lmaysiz demadi luqmonul hakim odamlar o'rtasida obro'li bo'lib yashaysiz demadi yoyinki sizga yaxshi bir dunyolar nasib bo'ladi demadilar balki boshingizga yetgan musibatga sabr qiling bu mizoziy masala emas bu namozni barpo qilish munkarga munkardan qaytarish ma'rufga buyurish va bunga sabr qilish bu mizojiy masala emas bu jiddiy ish bu bu har qilinishligi mumkin emas bo'lgan narsadir deb bolalik vaqtida luqmonul hakim farzandiga ta'lim berdilar bizga o'xshagan agar shu ilmni o'qisangiz men bundan murod targ'ib qilmanglar demoqchi emasman mukofot tayin qilmanglar demoqchi emasman lekin hayot faqat mukofot uchun bo'lib qolmasligi kerak mukofotiki bir dunyoviy narsa masalan bizni farzandlarimiz hammasi ta'lim ilm o'qishligi ma'lum bir dunyoviy bir narsa uchun o'qishadi hakim ota o'zining bu yo'lning kelajagi bu haqdagi bo'lgan narsani bayon qilib ham qo'yadi mana bu ozorga sabr qilishlik biz bilishligimiz kerak bo'lgan to'rtta narsaning bittasiki bu hammasidan ham jome bo'lib suratul asrda jamlangan hamma insonlarni ziyonda ekanligini alloh subhanahu va taolo qasamyod qilib aytyapti asr yo vaqt ma'nosida yoki asrga yo zamonga qasamyod qilib aytyaptiki ziyonda bo'lishligida shak shubha yo'q magar to'rt narsadagi to'rt masala to'rt narsani egalarigina mustasno bundan iymon mana bizda ilm ilm asli o'zi iymon iymon nasib bo'lmagan odamni biz johil deyishlikni ikkilanmasdan aytolishligimiz kerak chunki u hali aytib o'tganimizdek ilmning avvalidan bebahra odam bu amal haqqa vasiyatlashlik bu da'vat va sabrga vasiyatlashlik bu boshiga yetgan shu yo'ldagi musibatlarga sabr qilishlikdir shuning uchun ham imom shofiy rahmatulloh alayh لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم degan ekanlar agar alloh subhanahu va taolo o'zining xalqiga shu suradan boshqa shu hujjatni tushirmaganda o'zi kifoya qilgan bo'lardi bu sura o'zi bizni ustimizda hujjatlikka kifoya qiladi bilmasdan men masalan shariatni bilmasdan ollohni buyruqlarini haqida bilmasdan deb biz aytolmay qolishligimizga shu sura o'zi kifoya qiladi chunki alloh subhanahu va taolo qasamyod qilib inson nomiki ziyonda bo'lishligida shak shubha yo'q deyapti birodarlar ziyon ma'nosini ham biz bilib qo'yaylik ziyon hozirgi asrning fikrida faqat iqtisodiy ziyon deb o'ylab qoldik birodarlar chunki biz bu shunday falsafada ulg'ayganmizki iqtisod ilohiga sig'indirilgan falsafada ulg'ayganmiz shuning uchun biz ziyon deganda ham iqtisodiy ziyonni tushunamiz foyda deganda ham iqtisodiy foydani tushunamiz alloh subhanahu va taolo bizdan qat'an inson nomiki xoh er bo'lsin xoh ayol bo'lsin xoh bola bo'lsin xoh o'rta yosh bo'lsin xoh qariya bo'lsin hammasi ziyonda xoh olimu xoh ilmsiz bo'lsin hammasi ziyonda magar shu to'rt sifatni olgan kishilargina ziyondan chiqadi deyapti alloh taolo shuni biz bilmoqmiz alloh subhana va taolo bizni ustimizda suratul asr bilan qattiq hujjatni barpo qildi subhanahu va taolo islom asoslaridan bizlarga uchta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 ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين mana bu oyatlar senga ishora qiladiki rab subhanahu va taoloni haqiqiy ma'bud deb tanib oyatlar alomatlari bilan tanishlikni kerak ekanligiga ishora qiladi rab subhanahu va taoloni ko'radigan ko'z yer kurrasida hayotda yaratilgan emas muso kalimulloh alloh subhanahu va taolodan robbi arini menga o'zingni ko'rsatgin dedi alloh subhanahu va taolo lan taroni dedi hargiz ko'ra olmaysan dedi yer kurrasida hayotda alloh subhanahu va taoloning ko'radigan ko'z yaratilgan emas lekin qiyomat kuni alloh subhanahu va taoloni olloh o'zi xohlagan bandalari ko'radi وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة alloh subhanahu va taolo mana bu oyatda ishora qilyaptiki olloh subhanahu va taoloni ko'rishlikni demak olloh o'zi xohlagan bandalar qiyomatda ollohni ko'radi hayotda inson rabbini oyatlari bilan taniydi rob subhanahu taolo butun olamni tarbiyat kunandasigina ma'bud bo'lishlikka loyiqdir alloh subhanahu va taolo tamom insonlarni ibodatga buyurgan vaqtida rabbiylarga tarbiyat kunandalarga ibodat qilinglar deb tarbiyat kunandaning yaratish sifatlarini zikr qilyapti biror bir yerda biror bir mavjudot yo'qki yaratishlik sifatini oladi magar alloh subhanahu va taolodir alloh subhanahu va taolo yaratdi yaratish ma'nosi birodarlar hozirgi vaqtda va boshqa ba'zi ilmni davo qilgan toifalar yaratish kalimasini iste'mol qiladi u mutlaqo yaratish kalimasini bilmaslikdan halok o'tganimizdek iymon sifati yo'q odam johil kishi chunki mevaning mana bu turini yaratdik va hokazo buni bu daraxtning bu turini yaratdik yaratish degan ma'noni mutlaq tushunmaslik yaratish degan narsa aslida yo'q bo'lgan narsani vujudga keltirish degani u bir odam bir moddani ikkinchi moddaga qo'shishligidan ovqatlarda ham boshqa bir moddaning bir turi paydo bo'ladi birodarlar ularsa u daraxtlarni turini unga ulab buni ulashlikni yaratishni bilmaydi birodarlar alloh subhana va taolo insonga bergan bu imkoniyat yer xilofatini o'tashlikdagi qobiliyatidan boshqa narsa emas bu yaratish yo'q narsani bor qilishlik alloh subhana va taolo ibodatga buyurgan vaqtda rabbiylarga ibodat qilinglar degan buyruq bo'lganda yaratuvchi bo'lgan rabbiylarga ibodat qilinglar dedi demak yaratuvchi alloh subhanahu va taolodir yer kurrasidagi hamma mavjudot jamlansa ham gung tutadigan pashshani ham yarata olmaydi birodar. biz yerda ibodat kalimasiga bir qisqa ishoralar bilan agarki o'tgan darslarimizda ko'p bo'lsa ham to'xtalib o'tamiz alloh subhanahu va taolo buyurgan ibodatlarning turlari islom ya'ni bo'ysunish iymon ishonishlik ehson ixlos va duo so'rash xavf qo'rquv rajo umid tavakkul suyanishlik rag'bat moyil bo'lish rahbat ya'ni haybatlanishlikning hayfatlanish darajasida bo'lmasa ham ozroq qismda qo'rqish qattiq yolborishlik qo'rqib yolborishlik hashiya qattiq bir dahshatlanish inobat ollohga qaytish istionat yordam so'rash istiaza biror bir musibatdan panoh istash istig'ofa faryod chekib yordam so'rash zabh biror bir narsani so'yish va nazr bir narsani bizni tilimiz bilan aytganda atash va boshqa shu ibodatlarning turlari shulardan iborat mana bu ibodatlar faqat alloh subhanahu va taologa bo'lmoqligi kerak kimda kim shu ibodatlarni alloh subhanahu va taolodan boshqaga ham qiladigan bo'lsa mushrik bo'ladi ya'ni allohga qilayotgan ibodatida boshqani ollohdan boshqani sharik qilgan bo'ladida amali habata bo'ladi haj qilgan bo'lsa haji bekor bo'ladi yana takror aytamizki bir odam aytmasinki namoz o'qishlik ibodat men biror bir narsaga xoh daraxtga xoh buloqqa xoh toqqa xoh mozorga sig'inayotgan vaqtimda biror bir narsani atab so'yayotgan vaqtimda men namoz o'qiyotganim yo'q demasin so'yish ibodat birodarlar bir narsani so'yib qurbon qilib so'yishlik ibodat so'raymizki u qur'oni karimda sarih aytilgan قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له qul deb alloh subhanahu va taolo buyuryapti namozim va nusuki biror bir qurbonlik qilib so'ygan narsam bu hayotim mamotim hammasi shariki yo'q bo'lgan butun olamning tarbiyat kunandasigadir deb ayting deb alloh subhana va taolo buyuryapti agar shu undan tashqari biz unga savol qilamizki shu so'yishlikni ibodat demagan odamga shu so'yishlikdan maqsad nima savob umid qilishlik biror bir zararga kaforat bo'lishligi va hokazo shunga o'xshagan narsalar deyiladi shular ibodat bo'lmasdan nima shu qilayotgan narsangga biron bir savobni umid qilasanmi deb so'rash kerak u savobni umid ham uyoqda tursin hali bu bitta so'ygan narsasi bilan endi bundan keyin gunohim qoldi desam ham gunohkor bo'lsam kerak deb o'ylaydi o'zi jannatning hamma darvozasidan kirishlikka menga ruxsat bo'ldi deydi xususan ibodatda yo'q bo'lgan johil kishilar ibodatni buyog'ida shirk bo'lyapti desa ibodatni men ibodat qilayotganim yo'q desayu lekin bu tarafdan bo'lganda hech bu yer insu jin jamlanib qilgan savobni topolmaydigan savobni topyapman desa bu gap bilan o'zini gapi bilan o'ziga zarariga hujjat bo'ladi shuning uchun biz bunga hujjatlar hammasi avvalgi darslarimizda aytganmiz وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا بل إبادة فقط الله سبحانه وتعالى لمول إسلين الدعاء مخ العبادة دعاء إبادة من مغز نيجز رسول الله صلى الله عليه وسلم يتفلى خوف حق حقدهم فلا تخوفوهم وخوفوني إن كنتم مؤمنين أميد حقد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين الله كينا توكل قليلا ومن يتوكل على الله فهو حسبه رغبة رهبة خشوع حقنا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا deb alloh subhanahu va taolo ibodat qiluvchi o'zining ulug' bandalarini mana shu sifatlarni zikr qilyapti odamlardan qo'rqmanglar mendan qo'rqinglar deyapti ollohni buyrug'ini qilishlik bilan inson ibodat qiladi وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له إياك نعبد وإياك نستعين وإذا استعنت فاستعن بالله واذا سالت فاسال الله عبد الله ibn abbosga shunday dedilar xullas qul a'udhu bi robbin nas panoh istashlikda robbin nosdan panoh istashlikni o'rgatdilar alloh subhanahu va taolo bizga ta'lim beryapti bu narsalar ko'rsatadiki ibodatlarning turlari hozirgi aytib o'tilingan turlari faqat alloh subhanahu va taologa bo'lmoqligi kerak ikkinchi asos islomdir islom dinini dalillar bilan bilish birinchi alloh subhanahu va taologa tavhid bilan bo'ysunish itoat bilan bo'ysunish shirkdan bezor bo'lishlik bilan bo'ysunish ahli shirkdan bezor bo'lishlik bilan bo'ysunish bu ikkinchi asos islom islom iymon va ehsonni o'z ichiga oladi islomning rukunlari beshta birinchi shahadatu an la ilaha illalloh va anna muhammadan rasululloh la ilaha illalloh muhammadur rasulullohga shahodat berish va iqomi solah namozni barpo qilish va itoi zaka zakotni o'tashlik va savmi ramazon ramazonda ro'za tutishlik va baytullohni agar yo'lga qodir bo'lsa haj qilishlik mana bu islom birodarlar bir odam muslimman deyishlik uchun mana bu beshta rukun unda topilmoqligi kerak bo'lmasa bu beshta rukundan iborat bo'lgan islom bo'lsa islomni davo qilgan odam bu rukunlar sotilmagan odam islomni davo qilishligiga haqqi yo'q shuning uchun ham rasululloh sollallohu alayhi vasallam zakot abu bakr roziyallohu anhu zakot bilan namozni farqini qilganlarga jihod e'lon qildilar zakotni berishmadilar shunda zakotni bermagan vaqtlarda jihod e'lon qildilar shunda umar ibn hattob u kishiga hujjat keltirib nahotki siz zakot bermaganlar bilan jihod qilasizmi deganlarda agar rasululloh sollallohu alayhi vasallamga bir anoq bitta eskini berishib yurgan eskini mendan man qilishsa jang qilaman dedilar mana bu islomni ular islomdan qaytgan kishilar deb e'tibor qildilar zakot haqida o'ylab qo'ymoqligimiz kerak bundan keyin iymon bu haqdagi dalillar mana birinchisi shahodatga payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan islom haqida antashhada an la ilaha illalloh va anna muhammada rasululloh kalimasini ko'p kelganligi va namozni barpo qilishlik zakotni o'tashlikka dalil mana vama umiru illa liya'budulloha mukhlisina lahu ad-din hunafa va yuqimus salata va yu'tuz zakata روزة حقدا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم حج الله سبحانه وتعالى منا حج كتب كنكسلنا الله تعالى قبلنا نتبكي لسكنا في قزن ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالم ikkinchi martabasi iymon iymon rukunlari oltitadir ollohga iymon keltirish farishtalarga iymon keltirish kitoblarga iymon keltirish ya'ni alloh subhanahu va taolo o'tgan payg'ambarlarga muqaddas kitoblarni nozil qilgan bularga iymon keltirish va elchilarga payg'ambarlarga iymon keltirish qiyomat kuniga iymon keltirish va qadarning yaxshilik va yomonligiga iymon keltirish دليل ليس البر أن تولوا قبل المشرق وأن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين قدر كدليل إن كل شيء خلقناه بقدر uchinchi martaba buni aytishligimizdan ilgari iymonning sho'balarini ham bilmoqligimiz kerak iymon rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hadisi muboraklarida yetmishtadan ko'p tarmoqi bor dedilar ya'ni iymon bir daraxt bo'lsa uning yetmishtadan ko'p tarmoqi bor eng oliysi la ilaha illalloh eng kichkina shoxchasi bo'lsaki imaqatul aza an tariqil muslimin yo anit tariq musulmonlarni yo'lidan yo mutlaqo yo'ldan ozor beradigan narsani yo'qotishlik ham iymondandir yetmishtadan ko'p sochchasining eng kichkina shundan iboratdir demak iymonli kishida mana bu narsalar topilmoqligi kerak uchinchi martabasi ikkita asosning ikkinchisi islomning ehsondir ehsonni bitta rukni bor ya'ni alloh subhanahu va taoloni ko'rib turgandek ibodat qilishlik agar ko'rib turibman deb tasavvur qilolmasak olloh subhanahu va taolo meni ko'rib turibdi degandek e'tiqod bilan ibodat qilishligimiz ehsondir biz shu narsaga e'tibor berishligimiz kerakki din deganda islom iymon ehsonni barobar tushunmoqligimiz kerak Chunki vama umiru illa liya'budulloha mukhlisina lahud-din hunafa. Bizdagi islomning birodarlar mabodo qolgani bo'lsa, islomdagi 5 ta rukun qoldi birodarlar. Mabodo qolsa. Va iymondagi 6 ta rukunni bildik. Lekin buning bu amallarni bajarishlikdagi ihson, ya'ni ixlos yo'qolgan birodarlar. shuning uchun bizga bu qilayotgan amallarimiz bir nur bo'lmayapti rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan umar ibn hattob roziyallohu anhu rivoyat qiladilarki بينما نحن جلوس عند النبي إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد biz nabiy sollallohu alayhi vasallamning oldilarida o'tirgan edik bir libosining oqligi juda ham oppoq bo'lgan sochining qoraligi juda ham tim qora bo'lgan safar alomati ko'rinmagan va bizni ichimizda hech kim tanimaydigan bir kishi kirib keldi فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning oldilariga keldilarda ikkita tizzalarini payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning tizzalariga tekkizdi suyadi ikkita kaftlarini payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sonlariga shunday qo'ydi qo'yib muhammad islom nima ekanligini aytib bering dedi فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا dedi hammamizga ma'lum ma'nosi islomning beshta ruknini aytdilar قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه to'g'ri aytdingiz dedida shunda biz ajablandikki so'rab to'g'ri aytdingiz deb qo'yyapti ya'ni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan birov so'rab to'g'ri aytdingiz deyishmasdi bu sinamog'lik uchun aytilayotgandek bo'lgan kishini savoli bo'ladi iymondan xabardor qiling meni dedilar shunda iymonning oltita ruknini aytdilar qola ayting dedilar ehson deganda biz mana yana mana shu yerda ta'kidlab o'taylik ehson deganda biz sizda bo'linganlarni qo'yib butun o'rin qolmaydigan narsalarni qo'ygan narsani ehson deymiz xolos agar bir hozir har qanday bir kishidan bizdan so'rasa ehson nima desa faqat biz shu tizda bo'yi nonlarni qo'yib shunday bir dasturxonni yaxshi solishlik qilgan odamni biz ehson qilyapti shu odam hotam toy ikkinchi hotam toy deb aytamiz shuni har qanday odamda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mana bu deydi ehson nima deb u kishi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan so'raganlarda aytdilarki demak bizda ehson yo'q ekan bizni bizni diyorlarda ehson qilinmas ekan deb aytmoqligimiz kerak mana bu tafsir shuni ko'rsatadi ollohga ollohni ko'rib turgandek ibodat qilmoqliging agar ko'rib turgandek ibodat qilolmasang olloh meni ko'rib turibdi deb ibodat qilmoqliging dedilar demak bizda xotamtoy yo'q ekan birodarlar Bu ihson yo'q degan narsa bu. Shunda axbirni saa qiyomatda ayting dedilar. Man mas'ul anha bi min as-sa'il dedilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. So'raluvchi so'rovchidan olimroq emas dedilar. Qala axbirni an amaratiha belgilarini aytib bering. Qala antalikal amatu rabbataha وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان belgilarini aytib bering deganlarda cho'ri o'zining hojatini tug'moqligi dedi ya'ni shunday dedilar ya'ni cho'ri o'zining hojatini tug'moqligi buni bir necha ma'nolar berishganlar bu hadisni sharh qilganlar buni bitta ma'nosi shuki cho'ri hojatini tug'moqligi deganligi ma'nosi shuki davrlar kelib onalar o'zining tuqqan farzandiga to'riga o'xshagan xizmatkor bo'lib qoladi deganlar hozirgi vaqt xuddi shu davr desa xato qilmasa kerak onalar otalar hammasi eng qattiq xizmatda nimaga maosh olmaydigan xizmatga kirishgan ular hammalari nabiralarini har joylarga olib borib kelish vazifalari shularni bo'yniga tushgan u ham bo'lsa kufr shirkni joylar ekan mana bu narsa o'ylab qarasak hamma ota onalar o'zining hojatini tuqqanligini bilmagan ana bu narsa shuni ko'rsatadi undan tashqari yalang'oyoq yarim kiyimsiz ola qo'lida hech narsa bo'lmagan kishilarni ya'ni cho'pon bo'lib o'tgan odamlarning binolarda zabondarozlik qilib kirilayotganligini ko'rishliging dedilar ya'ni cho'ponlik qilgan o'zi yalangoyoq bunaqa holatda yuradigan odam binolarda kerilishlikka loyiq emasdi hojati yo'q edi unaqa chunki u o'tkinchi o'tib ketadigan bunaqa o'rinlarda ketgan o'rinlarda bunaqa imoratga hojati yo'q edi chunki u ko'chmanchi ko'proq bo'ladi cho'ponlar bunaqa odamga bunchalik zabonbarozlik qilishlikka o'rin yo'q edi mana bu narsani ko'rgan vaqtingda qiyomatni alomatlari bo'ladi dedilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam xolisamazor shunday savollarni qilib bu kishi ketdilar ozgina xomush turdik Faqala ya Umar atadruna man ista'il Umar? So'rovchi kim ekanligini bilasizmi? Yoki boshqalardan umumiy qilib so'radilar. Umar ibn Hattobga xitob qilganlari bilan bilasizlarmi kim ekanligini? Qulna Alloh va rasuluhu a'lam. Alloh va rasuluhu rasuli biluvchiroq dedi. Qala hada Jibril atakum yuallimukum amra dinikum. Bu Jibril dedilar. Sizlarga dininglarni o'rgatishlik uchun ta'lim berishlik uchun kelgan edi demak bu yerda islom iymon ehson va qiyomatni g'ayb ekanligini bilishlikni din dedilar dinini o'rganmoqchi bo'lgan kishi mana bu narsani bilmoqligi kerak uchinchi asos nabiy sollallohu alayhi vasallamni tanimoqlik qisqacha suratda ishora qilib o'tamiz muhammad alayhissalomni tanish bu kishini muhammad ibn Abdullah ibn abdul Muttolib ibn hashim otalari va opotadalarini nomlarini qisman bilmoqligimiz kerak buning sababi shuki muhammad alayhissalom ota onadan tug'ilgan degan e'tiqodda bo'lmoqligimiz kerak shuning uchun ham rasululloh sollallohu alayhi vasallamning nasablarini e'lon qilinadi ya'ni muhammad alayhissalom ota onadan tug'ilgan deb isbot qilmoqligimiz kerak u kishi oltmish uchga kirganlar va qirq yil muddat nubuvat payg'ambar bo'lishligidanlardan ilgarigi umrlari yigirma uch yil muddat nabiy va rasul bo'ldilar nabiy deb mana ulamolar farq qilishadilarki kitob nozil bo'lmagan kishini vahiy kelgan faqat bo'lgan kishini nabiy deyiladi kitobi ham nozil bo'lgan bo'lsa rasul deyishadilar ba'zilar buni farq qilmasdan birinchi xabarni nabiy deyiladi va keyingi davom etganni rasul deyiladi xullas payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni olloh buyurdi iqro deb ya'ni nabiy bo'ldilar ya ayyuhal muddassir qum faanzir deb rasul bo'ldilar elchi bo'ldilar odamlarni ogohlantir deb iqro degan buyruqda o'zlari o'qishlikka ma'mur bo'ldilar demak nabiy bo'ldilar ya ayyuhal muddassir qum faanzir va robbaka fakabbir وثيابك فطهر والرز فاهجر deb alloh subhanahu va taolo rasul qilib jo'natdi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam makkai mukarramada o'n uch yil yashadilar o'n uch yil muddatning o'n yilida tavhidga chaqirdilar o'n yil muddatdan keyin alloh subhanahu va taolo o'zining meros ne'matini ko'rsatdi va shu meros ne'mati nasib bo'lgan soatda besh vaqt namoz farz qilindi uch yil makkada besh vaqt namozni o'qidilar namoz farz qilinishligidan ilgari savol qilinib qolishligi mumkin ibrohim alayhissalomning o'qigan namozlarini o'qib yurardilar uch yil muddat makkada besh vaqt namoz o'qidilar o'zlari va o'zlariga ergashgan kishilar va madinada o'n yil madinaga hijrat qilib o'n yil madinada turdilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam madinada barqaror bo'lganlaridan keyin islom shariatlarining qolganlarga buyurdilar zakot madinada farz bo'ldi ro'za madinada farz bo'ldi haj madinada farz bo'ldi azonni mashru bo'lishligi madinada bo'ldi e'lon bo'lib masjidlarini madinada qurdilar jihod amri ma'ruf nahi munkar boshqa shariatning buyruqlari hammasi madina munavvarida bo'ldi rasululloh sollallohu alayhi vasallam yigirma uch yil payg'ambar bo'lganlaridan keyin vafot topdilar o'tgan payg'ambar birodarlari vafot topganga o'xshagan innaka mayyitun va innahum mayyitun summa innakum inda robbikum tahtasimun deb Alloh subhanahu va taolo siz o'lajaksiz va odamlar ham o'ladi deb xabar berib qo'ygan edi. Va ma Muhammadun illa rasul deb Alloh subhanahu va taolo u o'limi haqida avval xabar berib qo'ygan edi. vafot topdilar u kishining dinlari boqiy qoldi qur'oni karimni alloh subhanahu va taolo qiyomatgacha olib qolishligini o'zi va'da qildi qur'onning dushmanlari shu davrgacha ko'p bo'lishligiga qaramasdan rasululloh sollallohu alayhi vasallam ummatni qaysi yaxshilik bo'lsa yo'lladilar va qaysi narsa yomonlik bo'lsa ogohlantirdilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam yo'llagan yaxshiliklarning eng kattasi tavhiddir tavhid bu e, tavhiddir va olloh yaxshi ko'radigan rozi bo'ladigan narsalarning hammasi yaxshilikdir rasululloh sollallohu alayhi vasallam ogohlantirgan narsa shirkdir va olloh rasuli yomon ko'radigan narsalardir mana bu narsalardan ogohlantirdilar rasululloh sollallohu alayhi vasallamning dinlari komil bo'ldi biror bir kishi bu dinga qo'shishligi bilan dindan olib tashlashligini farqi yo'qdir dinga qo'shgan odam go'yoki davo qilganki bu dinni komil emas mana shu narsa bilan komil bo'ladi degandan boshqa davo emas xuddi dinni feri ortiqcha bo'lib qoldi deb olib tashlagandek davo qilgandek shuning uchun rasululloh sollallohu alayhi vasallam man ahdasa fi amrina hada ma laysa minhu fa huwa raddun dedi. bu dinimizda bo'lmagan narsani kim vujudga keltirgan bo'lsa bu marduddir bu narsa yo'q narsa dinimizda deb ogohlantirdilar hozirgi darsimiz birodarlar o'zim ijmoliy qisqa suratda bo'lsa ham dinimizdagi asosiy bir mag'zlardir bu narsalar mo'min kishi iymonni davo qilgan kishi bilmasligiga hech uzri yo'q bo'lgan narsalardir shuning uchun mana bu hozirgi bayon qilingan narsalar agarki bu sodda shaklda bayon qilingan bo'lsa ham buni nihoyatda mukammal bilmoqligimiz kerak payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam vafot topganlaridan keyin abu bakr roziyallohu anhu xalifa bo'ldilar bu kishining fazilatlari haqida o'tgan darsimizda balki o'tgan darslarimizda bayon qildik ikkinchi xalifa umar ibn hattob roziyallohu anhudir abu bakr roziyallohu anhu sahobalar hukmrosi asosida xalifa bo'lib tayin qilindi umar ibn hattob roziyallohu anhu abu bakr roziyallohu anhuning tayin qilishliklari bilan tayin bo'ldilar sahobalar buni qabul qilishdilar demak islomdagi xilofat shuro asosida ham bo'lishligi mumkin avvalgi xalifa o'zi munosib ko'rgan kishini tayin qilsa sahobalarning qabuli boshqa musulmonlarning qabul qilishligi bilan ham bo'lishligi mumkin umar ibn al-Khattab roziyallohu anhu ikkinchi bir xalifa bo'lgan kishilardan payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam umar ibn al-Khattab haqida ko'p so'zlar aytdilar جابر بن عبد الله رضي الله عنه رواية النبي فيه النبي صلى الله عليه وسلم تدلت رأيتني دخلت الجنة فإذا أنا بالرميضاء امرأة خشفة خشفة فقلت من هذا فقال هذا بلال ورأيت قصرا بفنائه جارية فقلت لمن هذا فقال لعمر فأردت أن أدخله فأنظر إليه فذكرت غيرتك فقال عمر بأبي وأمي يا رسول الله أعليك أغار men shunda dedilar jannatga kirganligimni ko'rdim dedilar qarasam rumayzoni ko'rdim rumayzo abu talhaning ayollari edi shunda bir oyoq tovushini eshitdim kim bu dedim desam menga aytildiki bu bilol deydi ba'zi rivoyatlarda borki ey bilol dedilar eng seni umidlik oxiratda umid qiladigan amalingni aytgin dedilar chunki men jannatda oyoq tovushingni eshitdim dedilar shunda aytdilarki yo rasululloh meni bir umidlik bir amalim yo'q magar shu bir davomiy bir amalim borki qachonki bir tahorat qilsam ikki rakat namoz o'qimasdan qo'ymayman dedilar shunda shu bo'lsa kerak deb qo'ydilar bir qasrni ko'rdim dedilar u qasrning ayvonida oldida bir joriya bir qiz turibdiki bu qasr kimniki deb so'rasam umar ibn hattobniki umarniki deyishdi bir qasrni chiroyliligidan ko'rmoqchi bo'ldimu lekin umarning sizni g'ayurligingizni ko'rib esga olib kirmadim dedilar shunda bazilmoyatlarga keladi ota onam fido bo'lsin yo rasululloh sizga g'ayrimlik qilarmidim dedilar yig'ladilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki ثم نادت عمر قالوا فما أولته يا رسول الله قال العلم shunda dedilar sut ichdim hatto bu sutni shunday ichdimki serob bo'lganligim mamnun bo'lganligim tirnoqlarimda ham ko'rinib turdi keyin umarga berdim tushimda shuni ko'rdim dedilar yo rasululloh nimaga tavil qildik bu tushni deganlarda ilm dedilar ya'ni shariat ilmini umar shunday biladi dedilar ya'ni mendan keyin ilmni umarga berganman dedilar رسول الله الله صلى عليه وسلم sollallohu أريد في المنام أني أنزع بدل بكرة على قليل فجاء أبو بكر فنزع ذنوبا أو ذنوبين نزعا ضعيفا والله يغفر له ثم جاء عمر بن الخطاب فاستحالت غربا فلم أرى عبقريا يفري في قرية حتى رضي الناس وضربوا بعته قال ابن الجبير الأبرع shunda aytdilarki payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam tushimda men bir quduq ustida paqir bilan suv olyapman dedilar shunda abu bakr roziyallohu anhu chellarda u kishi ham paqirda suv ola boshladilar bir paqir yo ikki paqir oldilar sekin oldilar alloh taolo gunohlarni mag'firat qilsin dedilar keyin umar ibn hattob keldida paqir birdan katta bir satilga aylandi shunda bunday bir suv chiqarishlikka jur'at bilan mahorat bilan chiqarayotgan hech hayotimda bunaqa odamni ko'rmaganman dedi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ba'zi bir tavillarida bu bayon qilinganki xilofatning qanday uzoq davr olib borishliklariga umar ibn hattobning o'n yil muddatdan ko'ra ko'proq xilofat davriga ishora qilib aytganliklari ham zikr qilinadi umar ibn hattob roziyallohu anhu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oldilarida qurayshdan ko'p ayollar fatvo so'rab turgan vaqtlarda izn so'rab kirishga izn so'radilar sad ibn abi vaqqos dadalaridan rivoyat qiladilar sad ibn abi vaqqosni o'zlaridan rivoyat qilgan shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni oldilariga izn so'raganda Quraysh ayollardan ko'pi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga savollar ko'paytirishib gapirishib turgan soat edi. Ovozlarni ko'targan holatida. Umar ibn Xattob bizning so'rashliklaridan hammalari hijoblariga shoshilishda o'ranishib ovozlari o'chib indamay qoldi. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Umar ibn Xattobga izn berdilar. Umar ibn Xattob keldilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kulib turgan holatda. shunda aytdilarki umar ibn hattob rasululloh olloh sizni yoshartirsin kulganinglardan xursand bo'lib kulishlikni sababi nima deganlarda mana bu ayollarki mendan savol javob qilayotgan ayollardan taajublanyapmanki meni oldimda ovozlarni ko'tarishib turgan edi sizni ovozingizni eshitishdi hammalari tovushlari ichiga tushib hijoblarga shoshilishdi umar roziyallohu anhu aytdilar ya rasululloh siz haybat qilinishlikka siz loyiqsiz yo rasululloh dedilar sizdan haybat qilishlari kerak edi keyin aytdilarki ya aduwati anfusihinna atahabnani va la tahabna rasululloh sollallohu alayhi vasallam ey o'zlarining dushmanlari dedilar ayollarga mendan haybat qilasizlarmi rasulullohdan haybat qilmasdan sallallohu alayhi vasallam shunda ular aytishlakim nam anta afazzu va ag'lazu min rasulilloh ular sarih edi hamma joyda ochiq bir jamiyat edi rasululloh sollallohu alayhi vasallamni jamoati jamiyatlari siz dedi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan qattiqqo'rroq qo'polroq siz dedi shuning uchun qo'rqamiz deyishdi rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده ما لقيت الشيطان سالكا حجا قط الا سلك حجا غير حجك Ya'ni xomis bo'linglar dedilar ayollarga. Ey Umar ibn hattob dedilar, Ibn hattob deb xitob qildilar. Ruhim qo'lida bo'lgan zotga qasam ichib aytamanki, shayton sizga bir yo'lda kelayotgan holatda ro'baro bo'lgan bo'lsa, siz bir yo'lda kelayotsangiz, shayton ham shu yo'lda kelayotgan bo'lsa, shu sizni kelayotganingizni bilishi bilan boshqa yo'lga chiqib ketadi dedilar. yana shunday degan ekanlarki abu hurayra roziyallohu anhu rivoyat qiladilar لقد كان فيما قبلكم من الأمم محدثون فإن يكن في أمتي أحد فإنه عمر sizlardan ilgarigi ummatlarda ilhomli ilhomli kishilar bo'lgan ya'ni alloh subhanahu va taolo bir narsani iroda qilsa shu shu bandaga ilhom qilganda shu orqali shuni tili orqali o'zining ijro qilmoqchi bo'lgan narsasini joriy qilyapti gapirtirgan agar meni ummatimda bo'lsa biror shunaqa ilhomlanadigan kishi bo'lsa ana shu umardir degan ekanlar chunki umar ibn hatto o'zlari ham faxrlanar ekanlarki rabbim to'rt narsada menga muvaffaqat qildi deb faxrlanar ekanlar bittasi u kishi maqomi Ibrohimda turib, "Ya Rasululloh, shu maqomi Ibrohimda namozgoh qilmaylikmi, shu yerda bir ikki rakat namoz o'qimaylikmi?" deganlarda, shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam men ma'mur bo'lmaganman deb turdilar. Shunda oyat nozil bo'ldiki, "Vattaqidu min maqomi Ibrohim musalla." Ibrohimda namozgoh qilinglar degan oyat nozil bo'ldi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ayollarini hijobda bo'lishligini orzu qilar ekanlar. ularning haybatda bo'lishligini orzu qilar ekanlar shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning g'ayurliklari kelib bo'lsa ham hijobga olib kirsa deb savdo onamizni ketayotganlarida savdo biz tanidik ko'rib oldik deb shunday deb g'ayurliklarni keltirish uchun shunaqa ham der ekanlar hatto shu hijob nozil bo'lsa edi der ekanlar alloh subhanahu va taolo hijobni nozil qildi mana bu narsalarda ko'p narsalarda bu kishini ba'zi rivoyatlar bor deb faxrlanganlar robbim men bilan to'rt narsada menga muvaffaqat qildi deb mana bu ilhomli kishilardan ekanliklariga dalildir rasululloh sollallohu alayhi vasallam shatan." bir cho'pon o'zini qo'yi bilan turgan vaqtda bo'ri hujum qildida undan bitta qo'yni olib ketdi cho'pon qo'yni olishlik uchun bo'rini quvib ketdi hatto qutqarib oldi qutqarmagandan keyin bo'ri shunday qaradi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sahobalarga aytib beryaptilar فقال له من لها يوم السبع ليس لها راع غيري bo'ri cho'ponga qarab aytdiki bu qo'yni kim qutqarib ekan? yirtqich hayvonlar bo'lgan kunida mendan boshqa cho'poni qolmasdan men cho'pon bo'lib yirtqichlar olib ketadigan kunda kim qutqarib olar ekan dedi eshitib turgan kishilar vo ajab deyishdilar فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإني أؤمن به وأبو بكر وعمر وما ثم أبو بكر وعمر men abu bakr umar bunga iymon keltiramiz dedi agarchi abu bakr bilan umar ana shu voqeani oldida bo'lmagan bo'lsa ham dedilar ya'ni iymon birodarlar abu bakr va umar roziyallohu anhuning iymonlarini payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zlarining iymonlari bilan yonma yon zikr qildi yonma yon zikr qildilarda va nahotki bo'ri gapirarmikin deb sahobalar deganlarida men Abu Bakr va Umar iymon keltiramiz, agarchi ular shu voqeani ko'rmagan bo'lsa ham dedilar. Iymon shu yerda to'xtalib o'tmoqimiz kerak. Birinchi iymon Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tarafidan bo'lgan xabarni tasdiqlamoqdir. Aqlni cho'ntakka solib qo'yib. Hech qanday aqlni ishlatmasdan turib, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tarafidan siz sodiqmi? Shuni qabul qilishlik iymondir. Mana bu iymonning birinchi martabasi. Bu narsa kelib chiqmaydiki, shariat hukmlari aqlga zid degan narsa kelib chiqmaydi, birodarlar. Lekin uni sizni aqlingizga to'g'ri kelmasligi bilan aqlga zid deyishingiz ham beaqllikdir o'zi. Chunki sizni bir kalima gapirilganda aqlga to'g'ri kelmaydi deganingiz, go'yoki yer kurrasidagi tamomiy aql menda bor deyishdan boshqa gap emas. u aytishingiz kerakki meni aqlimga to'g'ri kelmayapti deyishingiz kerak mana bu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hatto isro ne'mati nasib bo'lganda masjidil haromdan masjidil aqsoga borganlarida qaytib kelayotganlarida jibril alayhissalom rafiqlari edi men bu xabarni aytsam ey jibril munofiqlik qilmaydi deganlarda aytgan ekanlarki abu bakr tasdiq qiladi degan ekanlar abu bakr roziyallohu anhu tasdiq qiladi deb jibril alayhissalom aytgan ekanlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan sobit bo'lgan xabarni tasdiqlashlik aqlni to'g'ri kelish to'g'ri kelmaslik tomonini tekshirmasdan qabul qilishlik iymonning birinchi martabasidir birodarlar qiliq sollallohu alayhi vasallamdan eshitdim dedilar abu said al hudriy roziyallohu anhu bayna ana naimin ra'aytu an-nasa uridu alayya wa alayhim qumusun shunda odamlar menga ya'ni ummatlarimni hammasi menga ko'ldalang qilib ro'baro'mga olib kelindi ularning ustida qamis bor qamis bu inson masalan yoqali bo'lgan libosni aytamiz Ya'ni ko'kragini bekitgan va ha va hokazo uzun bo'lgan libosni qamis deymiz. Famin hamma yablughu sudiyya. Ba'zilarniki sudiy ko'krakka tushadi. Va min hamma yablughu duna zalik. Undan past-past va hokazo shu kiygan ummatlarini ko'rsatildi. Va uridu alayhi Umar va alayhi qamisun ijtarrahu. Umar ibn Xattobni Umarni menga ro'baro olib kelindi. ustida sudrab yuradigan darajada uzun qamis ad libos nimaga tavil qildingiz bu tushni dedilar dinga dedilar dini shunday bu katta bir diyonatlik diyonat egasi edi umar ibn hattob degan ma'noni bildiradi umrlarining oxirlarida shahid bo'lib ketdilar umar ibn hattob roziyallohu anhu ertalabki namozni o'qiyotganlarida bir mal'un tarafidan hanjar bilan urildi shunda hanjar alami bilan turgan vaqtlarda u kishiga tabiblar sut ichirib ko'rildi sut ichaylardan chiqib ketdi Bilishlarki, u demak vafot qilar ekanlar abdulloh ibn abbos u kishini sabrlantirib shu so'zlarni aytdilar ya amiral mo'minin ولئن كان ذاك laqad sahibta rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu ish sizni boshingizga hozir tushgan bo'lsa rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan suhbatdosh bo'ldingiz hayotingizda suhbatni ham xo'p qatirib haqiqiy sohib bo'lib do'st bo'lib yashadingiz keyin u kishi bilan juda u kishidan judo bo'ldingiz ya'ni rasululloh sollallohu alayhi vasallam vafot qildilar sizdan rozi bo'lib ketdilar dunyodan keyin abu bakr roziyallohu anhu bilan birga bo'ldingiz u kishi bilan ham suhbatdoshlikni xo'p joyiga keltirdingiz keyin u kishi vafot qilganlarda ham sizdan rozi bo'lib vafot qilib ketdi tog'alar bilan birga sohib bo'ldingiz ular bilan suhbatdoshlikni ham o'rniga qo'ydingiz ular bilan judo bo'layotgan hozirgi soatingizda hamma sahobalar sizdan rozi bo'lib turishibdi shu so'zlarni aytganlarida umar ibn hattob aytgan ekanlar rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan suhbatdosh bo'lganligim u kishini rozi bo'lganliklari mendan bu ollohning menga bergan marhamatidir dedilar ya'ni bu kishi bilan suhbatdosh bo'lish meni ixtiyorim bilan bo'lgan emas dedilar ollohni bergan ne'mati dedilar abu bakr roziyallohu anhu bilan suhbatdosh bo'lganim bu ham ollohning menga bergan marhamati meni hozirgi hayotim o'zimga biror bir savobim ham gunohim ham bo'lmasdan dunyodan ketganimda baxtli deb bilardim degan ekanlar shuncha hayotlarida amal bilan o'tgan zot shunday degan ekanlar Hatto ba'zi rivoyatlarda keladiki, Abdulloh ibn Abbos yaxshiliklarni zikr qilayotganlarda, "Ey Abdulloh ibn Abbos" degan ekanlar. Meni oldimda shunday so'zni aytkinki, qiyomat kuni Allohning huzurida ayta olmaydigan so'zingni aytgin degan ekanlar. Meni maqtama degan ekanlar. Agar qiyomat kuni meni haqqimda hozir aytayotgan so'zlaringni ham ayta bo'lsang, aytgin degan ekanlar. agar meni hozir yer yuzi to'la oltinim bo'lganda Alloh azza va jallani azobidan shu berib ham bo'lsa qutulgan bo'lardim. Hozir oltinim yer to'la oltinim bo'lganda degan ekanlar. Umar ibn al-Hattob roziyallohu anhu hayotlarida juda ham bir hassos bo'lib yashagan ulug' sahobalardandir birodarlar. ulug' musulmonlarning bizlarning xalifamizdir umar ibn hattob roziyallohu anhu shunchalik ko'p amal qilganliklari bilan birga doim tashvishda bo'lgan ekanlarki nisoqdan tashvish qilgan ekanlar hatto mana yamoniy roziyallohu anhu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ko'p sirlarini bilar ekanlar va munofiqlar kim ekanligini hammasini payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yamoniga aytgan ekanlar shunda bir shuni aytgan ekanlarki qasamyod qilib so'rayman yo huzayfa meni rasululloh sollallohu alayhi vasallam munofiqlardan sanaganmi yo'qmi aytgin degan ekanlar shunda yo'q degan ekanlar shunda alhamdulillah degan ekanlar umar ibn hattob ham roziyallohu anhu nifoqdan qo'rqqan ekanlar shunchalik amallari bilan fitnalardan aytgin degan ekanlar fitnalar kishining dinidagi fitnasi molidagi bilan aldanishligi shularni gapirganlarda uni so'rayotganim yo'q mavj urib to'lqin uradigan fitnalarni so'ramayapti so'rayapman rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan shu haqda nimalarni eshitgansan deganlarda siz xotirjam bo'ling deyildi fitnani darvozasisiz degan ekanlar ya'ni fitna fitnani darvozasi bor degan ekanlar siz darvozasisiz demaganlar fitnani darvozasi bor degan ekanlar fitnaning darvozasi sinadimi yiqiladimi deganda sindiriladi degan ekanlar shunda ba'zi sahobalar so'rashgan ekanlarki bu umar ibn hatto shu hadisni eshitganlarida umar yamoniydan shu so'zni eshitganlarida fitnaning darvozasi ekanliklarini bilardilar deganlarda kunni yorug'ligida bir narsani aniq ko'rgandek ko'rib bilganda biladilar degan ekanlar ya'ni fitnaning darvozasi umar ibn hatto fitna to'sib zot deganlari bor. fitnaning darvozasi yiqiladimi sindiriladimi deganlarda sindiriladi deganlari shahid bo'lishliklariga ishora bo'lgan edi mana bu xabarlarni ham yamoniyni qalbi shunaqa bir keng olamidiki u sirlar turaveradi. payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mana bu xabarni ham aytib ketgan edilar fitna birodarlar shunday zotga ham bo'lib shu dunyoda o'ldirilishlikka loyiq odam qolmasdan shunday zotni ham o'ldirishganlar lekin zamondagi bo'layotgan fitnalarga ajablanmasligimiz kerak ko'p odamlar fitnani yo'qotmoqchi bo'ladi fitnani albatta yo'qotmoqlik kerak lekin islom manhaji asosida bo'lmoqligi kerak u havola g'aylar asosi bilan birlashib yo'qolmaydi modomiki jannat boqiy modomiki jahannam boqiy yaxshilik yomonlik haq botil boqiy qolaveradi chunki jannatga loyiq bo'ladigan kishilar haqqa amal qilib o'tmoqlari kerak jahannamga loyiq bo'ladigan jahannamga o'tin bo'ladiganlar botil ishlarni qilmoqligi kerak o'zining tanasidagi jahannam ahlidagi yiringlarni ichib bu yerdagi azoblarga giribtor bo'lishlik uchun ahli haqlarga zulm qilmoqligi kerak shuning uchun haqqa amal qilishlik bilan birlashamiz lekin haqdan chekinishlik bilan botil bilan murosa qilib turib birlashilmaydi birodarlar mana bu narsani bilib qo'ymoqligimiz kerak har bir kishining ham o'ziga xos bir o'zining iste'dod va xususiyati bo'ladiki umar ibn hattobning va abu bakr roziyallohu anhuning xalifa bo'lgan xutbalariga diqqat qilinsa abu bakr roziyallohu anhu aytdilarki minbarga xalifa bo'lib chiqdilarda minbardagi so'zlarining mazmuni ey g'ullitu alaykum bi khayrikum sizlarga voliy qilindi u yaxshilar emas mana bu dedilar sizlarning ichinglarda zaif degan odamlar meni oldimda quvvatli kuchlidir haq agar mazlum bo'lsa dedilar unga haqni olib beraman dedilar sizlar kuchlik deb qo'rqib yurgan odamlar meni oldimda zaifdir agar zolim bo'lsa dedilar undan o'ch olaman dedi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 يسر لنا أمورنا أمور الدنيا والآخرة وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا رب المستضعفين نجي المستضعفين في العالم اللهم اهلك الكفرة الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك ويقاتلون اوليائك، اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل اقدامهم وانزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله واصحابه اجمعين.